Yo tengo quiero también así, más así, te nada, 500 y ahora son 500 mil. Yo tengo muchos enemigos, no me paguen mil, que nunca me voy a hacer Por eso es que yo ando con mi ganga, pero le compramos los R y los AK. Se te sienta en el cuello, te mueres y trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos te trancan. Por eso es que yo ando con mi ganga, pero le compramos los R y los AK. Se te sienta en el cuello, te mueres y trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Nunca probar boom, siempre real, G. Hasta triple H hacemos la pedigrí. Los palos son AR, chin, Y yo no soy Romeo, yo no vendo carro, ya tengo un dealer. Suelta los consejos como los dealer. Y con la lente y se parte mire Va a cortarse los zombies, dealer. Yeah, AP, Rose, my neck, froze, balde, hose, pussy, close, Versa, Dodge, Ferra, Porsche, Moña, Crunch. Yeah. Fue difícil, pero lo logramos. No estamos en los kilos, empezamos en los gramos. Cerraron la puerta, pero la tumbamos. Nosotros siempre ganamos, por eso es que yo ando con mi ganga. Pero le compramos los R y los AK. Se te sienta en el cuello, te mares y Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Trancan. Epi, Rose, my Rose, Balde, Pose, Pussy, Close, Versa, Dodge, Perra, Porsche, Moña, Crunch. Yeah. Epi, Rose, my neck, Rose, Balde, Pose, Pussy, Close, Versa, Dodge, Perra, Porsche, Moña, Crunch. Yeah. Epi, Rose.